Каде ќе отвориме сега? Лука, Евангелие според Лука, 16 глава, така. Ајде да отвориме таму. Евангелие според доктор Лука, 16 глава, Преданието вели дека и Лука, и Филип, и Стефан наводно биле и за некои други познати лица. Наводно биле дел од тие 70 ученици што Христос ги испратил да проповедаат колко е тоа точно. Не навлегуваме, но и не е битно. Во секој случај, една работа што се забележува кај, кај Лука, Лука посебно ужива, иако не бил очевидец лично, што значи не држи многу вода, тоа дека бил еден од 70 темина ученици. Ако од друга страна се тврди дека не бил лично сведок на Христовите настани на земјата, а и самиот остава таков печеток, бидеќи вели откако се испитав. Лука пишува како неочевидец. Сепак, неговото Евангелие содржи најмногу податоци. По обеме најголемото Евангелие. И посебно ужива да споменува случаи од Христовата мисија, каде што тој спасува или исцелува незнабошци или каде што кажува нешто кога се фали, например, верата на, не знам, Божецот, римскиот капетан, како нешто поголемо од верата на Израел. Било што што е поврзано со спасение на, на незнабожци. Кажува некои работи што ги нема во другите евангелија. И, мега другото, ја кажува и ова чудна парабола. Иако ова не е единствената чудна парабола, посебно е чудна, некако паѓа во очи, која друга чудна парабола е само Лука ја споменува. Параболата за богаташот и Лазар. За сцените од адот. <laughs> задгробниот живот и така натам. И тоа само Лука го споменува. Значи, има посебни ексцентрични моменти во ова Евангелие. Мегу нив е, значи, и оваа парабола за неверниот управител или повереник или менеджер или пристав или Епитропос. Во грчиот јазик тој збор го, корист, го, користа, го користеа и за регент, кога некој владее со кралството, додека наследникот е се уште малолетен. Значи и кралството било поверено на регентот, а не било негово, со право, бидејќи не бил регентот пресловен наследник самиот. Ке прочитам още еднаш пработа, почнуваме од првиот стих, Лука 16 глава. А на своите ученици им рече, а пред тоа, пред тоа им збореше на евреите, на фарисеите, на, на сите собрани, мноштвото, истовремено, времено, за предходните параболи, меѓу другото параболата за губениот син, со неја завршува, пара, значи, кој што морал да се храни од коритото со свињите, а јас знам како се хранат свињи и како се однесуваат свињите додека се хранат. Како се касаат меѓу себе, за да изеде едната повеќе од другата и како мочаат во истото корито од каде што лапаат. Свиња. Дори велеше мајсторот, <laughs> што се чудиш? Свиња, Зошто велиме свиња? Свиња. До такво дереđе се понижил загубениот син. Но Господ сакал да ја нагласи татковата љубов и спремност за простување И секога ја завршува таа парабола, а на учениците своји им рече, така почнува 16 глава, си беше еден богат човек кој имаше настојник. И тој беше наклеветен пред него дека го растура неговиот имот. И тој го повика и му рече, што е ова што слушам за тебе? Дај сметка за раководењето, зашто веќе неќе можеш да бидеш настојник. И сега забележувате, прво овој превод вели на клеветен дека бил, како вели Константинов, исто, што може да остава простор дека може би бил неправедно обвинет. Ако е така, бидеќи глаголот на клеветен тоа значи, неправедно обвинет, потоа што забележуваме до кај третиот стих натаму, е дека не е битно дали е виновен или не што се однесува до обвинението. Значи, целта на параболата е нешто друго, а не дали е виновен или не е. Самиот настојник не се труди да докаже дека е невин, ако бил на клевет или неправедно обвинет, или лажно обвинет. Не е тоа битното, значи. Секоја парабола има наравоучение и ќе видиме што е наравоучението на оваа парабола. Настојникот гледа како да се извлече или што да прави, бејќи тој е убеден дека повеќе не може да биде настојник. Господарот се изјасни. Повеќе нема да бидеш настојник. Меќе тоа има некоја фазла време, додека не замине скрос од, негови, од неговиот имот. Има, значи, уште некое време за кое што може да направи нешто, со што ќе се обезбеди својата подоцрежна иднина. И што прави? А настојникот си рече во себе, што да правам? Господот мој го одзема од мене раководењето на куќета. Значи, не сум веќе менеджер. Да копам не можам, да просам се срама. Постро ми паѓа во очи ова, да копам, не може. Деновиве бев на матка, бев три пати вкупно, три различни дена, особено кога беше сонце, мислам секојаш кога бев беше сонце, кога беше топло, пријатно, Што да ви кажам, за разлика од ова Скопје на газ маски, тоа е како, како друга држава. Чист воздух, пријатно време и работам со желба. Значи, од, со желба со работам. Сакам да работам. Физичка работа. кога се соочувам со таква убавина во споредба со, со ова смрдеја. а така. што значи ова да копам не можам? Може би затоа што сугериревте цел живот не бил научен да копа. може има некој хендикеп. Но нас тоа не не интересира толку многу. Да просам се срамам. Значи, гордоста е доаѓа до израз кај, кај втората опција. Да просам се срамам. Четвртиот стих. Знам што да направам. Знам што да направам, за да ме примат луѓето во своите домови. Значи и таму да биде легач. <laughs> така? Знам што да направам, за да ме примат луѓето во своите домови. Откако ќе бидам отпуштен од раководењето на куќата. И што направил? ги намалил долговите на должниците на, кон својот господар. <laughs> Значи, направил сега, дали бил виновен за пред тоа, не знаеме и не е битно, не, не се кажува, ни самиот не се труди тоа да го докаже, но сега, де факто прави, му прави уидурма на својот господар. <laughs> го, де факто сега го оштетува својот господар, за да си ја обезбеди својата иднина. И им го намалил долгот на должниците на, на својот господар. Значи, а, а, добро, добро пример, ако господарот е евреин, и ако овој самиот настојник е евреин, го намалил долгот на грците. Зошто? Зато што кога евреинот ќе го избрка, ќе ме удри клоцата, ќе го примат грците. Да. Оние на кој што им направил услуга. И тоа во политиката така функционира, нели? Например, после распагањето на Советскиот сојуз, Михаил Сергеевич Горбачов живееше во Калифорнија и правеше реклами за пица хат. Простите, ама користам секоја прилика да, да им се им се исмејувам на политикантиве. Имаше еден друг русин кој што заврши во Флорида, кој што исто така ја оштети Русија во 90-тите години. Заборев тој како се викаше, не е битно. него не сакам да го споменувам, меѓутоа веќе знаете, ја сите нив ги ставам во, во иста канта, наречена политиканта. И сега Христос користи вакви примери од негово време, затоа што и во негово време биле такви. <laughs> Во негово време биле такви. Не сите, ама имало такви, колку сакаш. И вред, не ги прочитавме деталите за тоа како си обезбедил со против услуга иднина кај грците. Но скокаме веднаш кај осмиот стих. И сега тука Христос кажува нешто чудно, а во деветиот стих нешто уште почудно. Ама чудно е, ако не, ако не разбереме поентата на револучението на параболата, инако нема ништо чудно. Но видите што е чудно? Осмиот стих, и го пофали господарот несправедливиот настојник. За им още тим го пофалил. Како е се ова можно познавате ваков господар? <laughs> И го пофали господарот несправедливиот настојник. Зошто го пофалил? Очигледно господарот бил евреин. Очигледно господарот бил евреин, што значи кликераш, и го пофалил настојникот од кого што доживеал ваква штета, го пофалува менеджерот кој што го оштетува за туги интереси, за грчките интереси, во случајов, затоа што, што, што фали кај него? Што, што, што го пофалува? Што е тоа што го пофалува кај, кај него, наместо да го <laughs> да го обвини, да го изнатепа или да го избрка. Да, ја фали неговата досетливост. Значи, еден досетлив евреин, ја фали досетливоста кај друг евреин. Еднаш брат Антон ми кажуваше пример како еден евреин што го познавал, како успевал да профитира тој еврејнот, за разлика од овие други македонци тезгаджи, иако еврејнот ги продавал своите производи по, по иста цена, по иста цена, како и другиве, како и македонциве, И сега не се секјавам добро, има многу години од, од тогаш кога Анто ми окажуваше тој пример. А фистински пример е тоа. Не е некоја анекдота или... Не секјам и дали, дали бил по иста цена, дали ги продавал по иста цена како што е и набавната цена. По набавната цена изгледа, тоа ќе беше, <laughs> дали може да се на например. И сега Евреинов профитирал, овие не профитира. И се прашуваат македонци, шо е работа? Каде лежи Марифетот? Не се кажеш Данила на Марифетот. Јас се секјам на, на гајбите. После ги, празните гајби тој ги, ги, ги продавал за, за пари. Така нешто беше, не, не се секјам. Нешто, треба да го прашам Антон уште еднаш. <laughs> Како беше? Само ова го памтам дека на македонци, на православнија да речам, никако да им текне што е Марифето. Никако да им текне. Во оваа правола Христос ја пофалува досетливоста. Тоа е се што треба да извлечеме како неуровоучение. Ништо друго. Во Христовите параболи Значи, јас можам според ова, според наравоучението, Христоите параболи можеме да ги поделиме на право пропорционални и на обратно пропорционални. Малку математички поим. Ова е обратно пропорционална парабола. Што значи тоа? Тоа значи, ние не треба да бидеме како овој настојник неправедни, не треба да се угледаме на неговата неправедност, на не треба да бидеме вакви настојници или вакви повереници, пристави, менеджери и така натам. Но не е тоа. Не е тоа поентата на параболата. Како што поентата на на поработата за богаташот и Лазарот не е да научиме што се случува со душата после смртта. Тоа не е наравоучението. Не ја кажал Христос заради тоа параболата. Повеќето параболи да се право пропорционални. Тоа што е во приказната, можеме метафорички да го примениме на духовниот живот. Например, правота за двајцата синови, од кои што едниот го послушал татка си, а другиот ветил, ама не го извршил. Какви треба да бидеме? Како они што послушал, како они што извршил. Една друга обратно пропорционална парабола е во Матеј 20 глава, параболата за, за најмниците. Господарот се спогодил со своите наемници за еден денари тоа било дневница, од Сабајле до вечер. И си бил верен на таа спогодба, како работодавец, и на крајот ги исплатил по денари, како што били работодавниот договор. Но има нешто што, како што Любица рече во два наврата, нешто што е неправедно од економска гледна точка. Што и оние што работеле само еден час, добиле по денари. Дамо со овие последниве немаше никаков договор. Овие добиле, овие добиле гратис. добиле дневница и тие што работеле само еден саат добиле дневница. И сега овие првие се бунат, така? Што е наравлучењето на таа парабола? Тоа е обратно пропорционална парабола. Значи, наравлучењето во, во самата парабола, тие што се бунат се во право. Мегутоа, наравлучењето на параболата е дека спасението го добиваме со милост, а не со заслуга. Затоа тие што се бунат во параболата, во реалноста, ги представуваат фарисеите и сите оние легалистите, сите оние кои што сметаат дека со своите дела ќе го заслужат спасението. Тоа е наравоучението. Додека со оние кои што неправедно биле исплатени денари, Христос им, со тоа нагласува дека Небесниот Отец спасението го дава по милост, а не по заслуга. Тоа е благодат, а не плата. Спасението е благодат, а не плата. Не само во параболи, Христос понекојаш употребува и параболични такви изрази. Например, кога вели зашто синот човечки ќе дојде како крадец во ноките. Што значи тоа? Христос секако да каже, јас сум крадец, јас сум заев, или или љупче, или било која друга политиканта. Туку дека треба да дојде ненадејно. Ке дојде ненадејно. Дури не Дори јеховините сведоци од тука излекуваат и погрешна метафора. А христос ќе веќе крајче ќе дојде тајно, пошто крајецо тајно доаѓа. На многу јас, со многу јасни стихови на многу други места се кажува дека Христовото доаѓање ќе биде јавно за цел свет. Па сега од еден параболичен израз ќе заклучуваме дали ќе биде тајно или јавно. Нема логика. Тоа е еден пример на отровна инсинуација, извртување на Божијата реч, како што прават и хавините сведоци во овој случај. Туку Христос со крадец, спредувајќи се себе си со крадец, значи, не го спредува својот карактер, ниту е, нас ни вели да се угледаме на крадците, да бидеме крадци, како ни со оваа парабола, што не сака тоа да каже, бидете и вие политиканти, бидете легачи, бидете неверни настојници, менаджери и така натаму, крадете ги своите газди, своите фирми, биете комуњари и така натаму, и така натаму. Не е тоа наравлучењето, туку само едно наравлучење постои во оваа правила. Бидете досетливи или како што велат некои, Искористете ги сегашните предности, сегашните предности за идните, за идната вечна судбина или за вечната иднина. Кои се сегашните предности? Сегашните предности за идната судбина. Например, Што ќе правиме сега со нашите имоти? Што направивме со германските марки, кога требаше да се воведе еврото? Да, ги сменивме. Точно. Јас прво во, во Франци ги менував, па после, пошто еврото уште не беше искочено целата заштета на татко ми. И, а што ќе правиме сега? Сега не минување сега. Сега треба парите да ги претворите во ништо. Бидеќи и биткоинот е ништо, ама има голема вредност, измислена. Докога ќе биде голема и кога веројатно кога сите ќе се, или голем дел луѓе ќе се испоизлажат, да го претворат својот имот во ништо, и одутре пупу не важи. Одутре да, едат, да отидат еден ден на интернет и да видат дека било ветар и магла тоа. Затоа што и овие банкроти што ги имаме се ништо не се вистински пари. Они муслиманот проповедаше од Индонезија, како се викаше, за Борес. Да ги претвориме во злато и сребро, бидејќи и Израел, наводно Израел, кова златници, златници, во тајност, за да после ги, кој ке решат масоните, да се користи повторно злато и сребро како пари, овие да си бидат обезбедени. Први обезбедени. Меѓутоа, ние се соочуваме со ситуација во која што ќе бидат укинати парите како пари. И тоа беше најавено уште во 19. век, од, од најпознатиот евреин на 19. век беше најавено дека парите ќе бидат укинати. Може би затоа што прочитал што напишал еден друг евреин. Братот Господов. Дека златото и среброто во последното време ќе ргјосаат. И сега во што да го претворите вашиот капитал? Во земја ли? Скопје? Земјоделски производи? Земјоделски производи органски производи. Се повеќе и повеќе работите се движат во тој правец, да тоа ќе станува единственото, единственото решение, единствената опција. Бидеќи ако, ако не треба, ако нема да смеете да купувате и да продавате, како ќе живеете? Како ќе живеам? од земјата. Како Ама тука што пише да, да просам се срамам, пише. <laughs> Е па сега, значи тоа било проблемот сега. Кога е за земја треба да се копа. Треба и да знаеш така, да. Еве, еден совет од Талмудот, повторно производ на еврискиот ум. Иеко не верувајте све што пишава во него. Но кога го читав Талмудот 2001 година, една, една од работеше ги запомтив до денес е евриски совет за вашиот материјален имот. Вели вака, еден, еден рабин, заборев кој беше. Во секое време, вашиот имот да биде поделен на три дела. Земја, односно недвижност, стока и пари. А под пари се мисли на злато и сребро. Значи, во секој момент на три дела имајте имот. Земја, стока производи или пари, бидеќи не знаете што ќе биде повредно во дадена ситуација. А што ќе изгуби вредност во дадена ситуација. Ако имате само пари, да речеме само злато некаде. И што ако златото изгуби вредност? Бидејќи најпознатиот еврин на 19. век кажал дека парите во една книга, што се вика капитал. Парите сами по себе не се капитал, вели тој. Капитал стануваат кога ги вложиш во некој бизнес. Сами по себе парите не се капитал, како што златото и среброто сами по себе не се пари. Точно ли не точно? <laughs> точно. тоа, тоа го пишувало од едни други евреи во Новиот Завет многу векови и пред него. А што велеше најпознатиот евреј на 20-тиот век? <laughs> Знаете кој е тој? <laughs> Не ви кажу. Први, да, тој е 19-тиот, така. Не, не реков најпаметниот, но најпознатиот. Барем за нашите простори. Времето измина, се извинам што одложив малце повеќе.